salsa Estamos parqueados en la esquina aunque uh. llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina toda la plata nueva. Depósitos negros, las cuentas afuera. Uh. No compramos la muy de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A todo ritmo y sin no que se mueva. Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina Mm. Depósito nueva. negro la cuenta de afuera. Nosotros compramos la movimiento de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A, todo ritmo y sin lo que se mueva. Haciéndote dinero, pero siempre free. Procurando una casa como la NTP. No estamos nebuleo, andamos por ahí. Con un ojo cerrado, con el otro en la street. Trancado 120, solo corro con mi gente cuando tú en lo caliente la serpiente le di. Ay, ¿qué va a ser de mí? Yo me muero horrible Si le estoy pegando más que Bruce corriente yo me desaferro. Pa' tu cadena de un cortafierro. Que acá en el mundo somos todos iguales, ninguno nació con un cuerpo de hierro. Todos quieren tener velas en este entierro. Si no te muestran los dientes como un perro. Línea directa, no tengo teta bajo Soy de la cuna, le entierro. Estoy en mi vuelo, no puedo bajarme de la altura. No quiero medirse la musculatura. Voy a tener hielo desde los pies a la dentadura. Solo entiendo loco el que vive la misma locura. Me, me, me Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina la plata nueva, Depósitos negros, las cuentas afuera. compramos compramos La muy vengo de la novela. Varios capítulos y varias escuelas Acelerando y dejando la rueda. A, todo ritmo y sin no que se mueva. Eso es Limar a Las Vegas, la toalla no se entrega hasta comprar mi finca nueve. Que la puerta la decora una palmera. No la ando cayendo Tras ninguna tarramera. Voy morir de gira y no a mera No quiero miga, parto la torta entera. Hago negocio como si mañana muriera. Con la misma gente desde que nadie yo era. Exploto etiqueta, yo no miramos la virera. El ritmo somos hacemos nuestro cuando vamos pelea candela, candela, candela. Los ojos siempre abiertos el que no corre vuela. Candela, candela, candela, candela. Como a echar locura hay que ponerle cautela. Candela, candela y sin quema que duela. Estos pirata ninguno se marea. Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina toda la plata nueva. Depósitos negros, las cuentas de afuera. Nosotros compramos la música vengo de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A, todo ritmo y sin no que se mueva. Estamos parqueados en la esquina aunque llueva. Hoy sigo en el sol y mañana Las Vegas. Mi mente ilumina toda las cuentas afuera. Nosotros compramos la Vengo de la novela. Varios capítulos y varias secuelas. Acelerando y dejando la rueda. A, todo ritmo y sin no que se mueva. mueva.